І коли лишили всю групу позаду, француз проказав найголовніше обрати слушний момент. Ви задоволені? спитав матрос. Не дуже мосьє. Я ще до завтра повагаюся. У цю мить знову почулися далекі тривожні гудки. Булат гукнув до Нансена, щоб зупинив, і незабаром під'їхали турбалом та начальник. Чому стоїмо? Вам не здається? спитав Булат, що гудки лунають трохи ззаду. Можливо, погодився начальник. Собаки щойно звернули вбік. Бар'єр страшенно нерівний, самі зубці. Але йти треба понад бар'єром. Адже Мускетбукта звідси на схід? спитав він у норвежця. Той кивнув. Булат оглянувся довкола, сонця не було, хоч туман мов би, і слався низько над землею. Якби воно з'явилося бодай на мить, ми б могли визначити напрямок за годинниками, майнуло йому, але доводилося розраховувати тільки на Нансена з його собаками. Незабаром Булат уже точно знав, що начальник має рацію. За сотню кроків почався новий зигзаг. Бар'єр звернув круто ліворуч і сирену стало чути з лівої руки. Голос ескімоського духа тепер здавався не таким розпачливим, і за півгодини можна було вирізнити навіть хрипкі переливи. Ахр, ахр. Складалося таке враження, що якби стати купкою і гукнути гуртом, їх почули б на криголамі. Жак Антуан сказав все таки приємно, коли гуде. Приємно, що в цій білій патоці хтось про тебе не забув. Я раніше не надавав значення подібним сентиментам. Зроду нікому не писав листів, а тепер вирішив при першій нагоді напишу. Насамперед своїм старим, хто здивується. Мати носитиметься з листом, наче з якимось дивом, покаже своїй знайомій кравчині на Манмартрі і навіть консьєржеві мосьє Жако, моєму тескові. У нього немає ноги. Втратив під Дюнкерком. Ви знаєте про Дюнкерк? Вона скаже: Мсьє Жако, мій жак переказує вам вітання, пам'ятає про вас. А мій старий того вечора піде до клубу ветеранів. Моне, маю листа від Антуана. Тобі привіт? Вони були в одній підпільній групі. Я ніколи не бачив цього Моне, але моє ім'я нагадає їм про іншого Антуана. Вони вийдуть із клубу і подадуться в маленьке бістро в цьому самому будинку і вип'ють за нас обох, за мене і того їхнього Антуана. Я обов'язково передам вітання цьому масьє мене. Гудки криголами знову почулися далеко позаду, але собаки скоро звернули в бік стежачи за невидимим у білій імлі бар'єром, і хрипкі звуки полинули зовсім не звідтіля. Фільмарш видобув з багажу на нартах пістолет і почав стріляти. Він випорожнив увесь магазин, тоді перезарядив і заходився знов бабахкати. Однак постріли в тумані були безпорадно глухі. Гудки криголама зовсім затихли. І Жак Антон сказав, екіпаж пішов на обідню перерву. Я теж би з'їв курячу ніжку чи свинячий біштекс, але треба поспішати, ніколи думати про обід. Потякання француза дратувало Булата. Його непокоїв туман, який трохи порідшав, але піднявся всього ярдів до трьох накривши людей з головою. Тепер доводилося покладатися тільки на собак, на їхнє чуття напрямку. До 12-ї години дня, коли філмарш оголосив перепочинок, гудків не було. Він розіклав карту на колінах і заходився вимірювати відстань до найглибших звивин муских букти. Ми перебуваємо десь отут. Він показував на війську глибоку бухту, що йшла від першого градуса західної довготи на схід. Увесь шельфовий льодовик Белінсгаузена